Essen het minder as 1000 kilogram bij mekaar gemaakt nie. Hulle het die voels reg rondom die kamp opgesprei om droog te worden. Hulle was nog bezig om van die vleis te eet, en daar was nog baie oor, die die Heere verskrikkelijk kwaad vir hulle geword het. Hy het een ziekteepidemie onder hulle lot lospaars wat baie mense doodgemaak het. Daarom het hulle die plek Kibrot Tawa, of begraafplaas van vleisles, genoemd want hulle het baie mense daar begrawe wat aan die epidemie dood is nadat hulle gulsig was oor vlees. Vandaar af het die volk na Gassierot toegetrek waar hulle een ruk lang geblei het.